Surati al-Baqara imeteremka Madina. Sura hii imeteremka Madina baada ya Hijra. Nayo ndiyo sura ndefu kuliko zote katika Qur'ani tukufu kwa mujibu wa mtungo wa msahafu. Sura hii imeanzia kueleza kwa tafsili yale yaliyomalizikia sura ya Al-Fatiha. Imetaja kuwa Qur'ani ndiyo msingi wa uongofu na imewataja wale walioneemeshwa na Mwenyezi Mungu kwa kupata radhi zake na wale waliokasirikiwa nao ni makafiri na wanafiki. Sura hii imeeleza ukweli wa Qur'an na kwamba wito wake ni wa kweli usio na shaka. Kisha ikaingia kueleza namna tatu za watu, waumini, makafiri na wanafiki. Na ikataja dawa, mlingano au wito kuwaita watu wa muabudu Mwenyezi Mungu pekee na ikawaonya makafiri na ikawapa bishara njema waumini. Baadaye kawaelekea wana wa Israeli hasa kwa kuwaita na kuwakumbusha siku za Mwenyezi Mungu na kwa vituko vyao na Musa alayhisalam na kuwakumbusha habari za Ibrahim na Ismail na walivyoijenga Al-Kaaba. Hayo yamechukua karibu nusu ya sura. Mazungumzo yakawageukia waumini wazingatie yaliyowapata Mayahudi na Wakristo. Mazungumzo yakaingia kuwasemeza watu wa Qur'an kwa kuwakumbusha mambo ambayo umma wa Musa na umma wa Muhammad walivyoshirikiana katika kutukuzwa Ibrahim na kuongoka kwake na nasaba yake na kwa kutaja kibla na mfano wa hayo. Kisha yakaja mazungumzo juu ya tauhid, yaani upweke wa Mwenyezi Mungu na kukumbusha ishara za Mwenyezi Mungu zenye kumwashiria yeye. Na yakaja masimulizi juu ya ushirikina na juu ya vyakula vilivyoharimishwa na kwamba kuharimisha na kuhalalisha ni haki ya Mwenyezi Mungu peke yake. Sura ikaingia kubainisha misingi ya wema na kutaja baadhi ya hukumu za saumu na wasia na kula mali ya watu kwa dhulma na kisasi na vita na hija na ulevi na kamari na ndoa na talaka na kunyonyesha na eda na mengineyo Halikadhalika yamezungumzwa mambo ya itikadi kwa jumla kama utume, tauhidi, kufufuliwa. Yametajwa masala ya kutoa sadaka na zaka, riba, biashara, kuandikiana madeni. Mwishowe sura yahitimisha kwa dua ya waumini kumwomba Mola wao mlezi awanusuru na awasaidie. Sura hii imekusanya misingi kadhaa wa kadhaa Miongoni mwayo ni kwamba njia ya Mwenyezi Mungu na kuishika dini yake ni dharura kwa ajili ya kupata mafanikio duniani na akhera. Na kwamba haielekei kwa mwenye akili kuwaita watu watende mema naye akajisahau mwenyewe na ya kwamba yapasa kuchagua kheri kuliko shari na kuhiari lililo bora kuliko lililo duni. Na kwamba misingi ya dini ni mitatu nayo ni kumwamini Mwenyezi Mungu kuamini kufufuliwa na kutenda mema, na kwamba malipo ni kwa imani na vitendo pamoja. Shuruti ya imani ni kukiri kwa nafsi na kukubali kwa moyo kila alilokuja nalo Mtume sallallahu alaihi wasallama na kwamba wasiokuwa Waislamu hawatakuwa radhi na Waislamu mpaka Waislamu wafuate dini yao hao waliopotea na kwamba kwa jumla urafiki katika sharia ya pasa uwe kwa wenye kushika imani na uadilifu, sio kwa watu wa kufuru na dhulma, na kwamba imani ya dini ya Mwenyezi Mungu inalazimisha uwepo umoja na kuafikiana, na kutofuata hayo huleta hitilafu na kutengana. Kwa ajili ya kupata mambo makuu, inalazimu kutafuta msaada kwa subra na sala. Kufuata kipofupofu ni upotovu na hupelekea ujinga na chuki za kitaifa na kwamba Mwenyezi Mungu amewahalalishia waja wake vyakula vizuri na amewaharamishia vichache vilivyo viovu wala haijuzu kwa asiyekuwa Mwenyezi Mungu kuhalalisha au kuharimisha kitu na vilivyoharimishwa kuhalalishiwa mwenye dharura kwa sababu dharura huruhusu vilivyokatazwa na dharura hupimwa kwa kadri yake dini imejengwa juu ya wepesi na kuondoa mikazo Kwani Mwenyezi Mungu hailazimishi nafsi ila kwa kiasi ya uwezo wake, wala hawaamrishi waja wake ila kwa wanaloliweza. Ni haramu, haijuzu mtu kujipelekea nafsi yake kwenye maangamizo. Kila jambo hutafutwa kwa sababu zake na njia zake zitakazofikilia Kulazimisha katika dini kunakatazwa. Kupigana vita ni kwa ajili ya kujilinda na kwa ajili ya kuhifadhi uhuru wa dini na kuulinda utukufu wa Uislamu katika miji yake. Na kwamba muislamu anayo haki ya kutaka sehemu yake katika dunia kama anavyotekeleza wajibu wake kwa ajili ya akhera na kwamba kutimiza haja na kuleta maslaha ni miongoni mwa makusudio ya sharia na kwamba imani na subra ni sababu mbili zinazowapelekea wachache walioadilifu kuwashinda wengi wenye kudhulumu na kula mali ya watu kwa upotovu ni haramu na mwanadamu analipo kwa vitendo vyake mwenyewe si kwa vitendo vya mwinginewe na hikma ya utungaji sharia inafahamiwa na akili iliyokaa sawa kwa kuwa ndani yake mna haki na uadilifu na maslaha ya waja. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehma mwenye kurehemu. Alif Lam Mim. Alif Lam Mim. Dhalika alkitabu la raiba fihi hudan lilmuttaqin, hiki ni kitabu kisichokuwa na shaka ndani yake ni uongofu kwa wacha Mungu. Alladhina yu'minuna bilghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun, ambao huyaamini ya ghaibu na hushika sala na hutoa katika tuliowapa. Walladhina yu'minuna bima unzila ilayka wama unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun, na ambao wanayaamini yaliyoteremshwa kwako na yaliyoteremshwa kabla yako na akhira wanayakini nayo ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun hao wapo juu ya uongofu utokao kwa Mola wao mlezi na hao ndio waliofanikiwa innal ladhina kafaru sawaa'un 'alayhim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun hakika wale waliokufuru ni sawa kwao ukiwaonya au usiwaonye hawaamini khatama Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم Mwenyezi Mungu amepiga muhuri juu ya nyoyo zao na juu ya masikio yao na juu ya macho yao pana kifuniko basi watapata adhabu kubwa. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين na katika watu wako wasemao tumemwamini Mwenyezi Mungu na siku ya mwisho wala wao si wenye kuamini yukhadi'una Allah walladhina amanu wama yakhda'una illa anfusahum wama yash'urun wanatafuta kumdanganya Mwenyezi Mungu na wale walioamini lakini hawadanganyi ila nafsi zao nao hawatambui fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adhabun alimun bima kanu yakdhibun nyoyoni mwao mna maradhi na Mwenyezi Mungu amewazidishia maradhi Basi watakuwa na adhabu chungu kwa sababu ya kusema kwao uongo. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون na wanapoambiwa msifanye uharibifu ulimwenguni husema bali sisi ni watengenezaji ala innahum humul mufsidun walakin la yash'un hakika wao ndio waharibifu lakini hawatambui wa idha qila lahum aminu kama amana an-nas qalu anu'minu kama amana amana as-sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun na wanapoambiwa aminini kama walivyoamini watu husema tuamini kama walivyoamini wapumbavu hakika wao ndio wapumbavu lakini hawajui tu وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون na wanapokutana na walioamini husema tumeamini na wanapokuwa peke yao na mashetani wao husema hakika sisi tu pamoja nanyi hakika sisi tunawadhihaki tu. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Mwenyezi Mungu atawadhi haki wao na atawawacha katika upotofu wao tanga hovyo ulaika alladhina ishtaraw ad-dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wama kanu muhtadin hao ndio walionunua upotofu kwa uongofu lakini biashara yao haikupata tija wala hawakuwa wenye kuongoka مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله dhahaba Allahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun, mfano wao ni kama mfano wa aliyekoka moto na ulipotanda mwangaza wake kote kote Mwenyezi Mungu aliiondoa nuru yao na akawawacha katika giza hawaoni. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un, viziwi mabubu vipofu kwa hivyo hawatarejea au kasaybin minas samaa'i fihi dhulumatun wa ra'dun wa barqun يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت ۖ Wallahu muhitun bil kafirin, au ni kama mvua kubwa itokayo mbinguni ina giza na radi na umeme, wakawa wakitia vidole vyao masikioni mwao kwa ajili ya mingurumo kwa kuogopa kufa, na Mwenyezi Mungu amewazunguka makafiri. Yakadu albarqu yakhtafu absarahum kullama adaa lahum مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير unakaribia umeme kunyakuwa macho yao kila ukiwatolea mwangaza huenda na unapowafanyia kiza husimama na angelitaka Mwenyezi Mungu angeliondoa kusikia kwao na kuona kwao hakika Mwenyezi Mungu ni muweza wa kila kitu ya ayuhan nas ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun enyi watu muabuduni Mola wenu mlezi aliyekuumbeni nyinyi na wale wa kabla yenu ili mpate kuokoka الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون ambaye amekufanyieni hii ardhi kuwa kama tandiko na mbingu kama paa na akateremsha maji kutoka mbinguni na kwayo akatoa matunda ya riziki zenu basi msimfanyizie Mwenyezi Mungu washirika na hali nyinyi mnajua وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين Na ikiwa mnashaka kwa hayo tuliyomteremshia mja wetu, basi leteni sura moja ya mfano wake na muwaite mashahidi wenu badala ya Mwenyezi Mungu ikiwa mnasema kweli fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijara uiddat lil kafirin na mkitofanya na wala hamtofanya kamwe basi uogopeni moto ambao kuni zake ni watu na mawe walioandaliwa hao wanaokanusha.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 Inna Allah la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم واما الذين كفروا فيقولون ماذا اراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به الا الفاسقين حقيقه mwenyezi Mungu haoni haya kutoa mfano hata wa mbu na Ama wale walioamini hujua ya kwamba hiyo ni haki iliyotoka kwa Mola wao mlezi.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 yeye ndiye aliyekuumbieni vyote viliomo katika ardhi tena akazielekea mbingu na akazifanya mbingu saba naye ndiye mjuzi wa kila kitu وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال اني اعلم ما لا تعلمون نقل ليزي لذي الpoambia ملائكه ميمي نتمويك katika ارضي خليفه Wakasema utaweka humo atakayefanya uharibifu humo na kumwaga damu hali sisi tunakutakasa kwa sifa zako na tunakutaja kwa utakatifu wako akasema hakika mimi nayajua msiyoyajua wa'allama adama al-asmaa kullaha thumma 'aradahum 'ala al-mala'ikati faqala anbi'uni فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين Na akamfundisha Adam majina ya vitu vyote. Kisha akaviweka mbele ya malaika na akasema, niambie ni majina ya hivi ikiwa mnasema kweli qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wakasema subhanak wewe umetakasika hatuna ujuzi isipokuwa kwa uliotufunza wewe Hakika wewe ndiye mjuzi mwenye hikma. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم قال ألم a'lamu ghaiba as-samawati wal ardi wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun, akasema ewe Adam, waambie majina yake. Basi alipowaambia majina yake alisema, sikukwambieni kwamba mimi ninajua siri za mbinguni na za duniani na ninayajua mnayoyadhihirisha na mliokuwa mkinayaficha wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana min alkafirin na tulipoambia malaika msujudieni adam wakamsujudia wote isipokuwa iblis alikataa na akajivuna na akawa katika makafiri. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين Na tulisema ewe Adam, Kaa wewe na mkeo katika bustani na kuleni humo maridhawa popote mpendapo, lakini msiukaribie mti huu tu mkawa katika wale waliodhulumu. Fa azallahuma ash-shaytanu anha fa akhrajahuma mimma kana fi wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din aduwwun ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين Lakini sheitani aliwatelezesha hao wawili na akawatoa katika waliokuwamo. Na tukasema, shukeni nanyi ni maadui nyinyi kwa nyinyi. katika ardhi yatakuwa makazi yenu na starehe kwa muda fatalaqa adamu min rabbih kalimatin fataba alayhi innahu huwa at-tawwabur rahim kisha adam akapokea maneno kwa mula wake mlezi na mula wake mlezi alimkubalia toba yake hakika yeye ndiye mwingi wa kukubali toba na mwenye kurehemu.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 na aminini niliyoyateremsha ambayo yanasadikisha mlionayo wala msiwe wa kwanza kuyakataa wala msiuze ishara zangu kwa thamani ndogo na niogopeni mimi tu. Wala talbisu alhaqqa bilbatili wa taktumu alhaqqa wa antum ta'lamun, wala msichanganye kweli na uongo na mkaificha kweli nanyi mnajua. Wa aqimu ssalata wa atu zakata warka'u ma'ar raki'in, na shikeni sala na toeni zaka na inameni pamoja na inama Atamuruna nnasa bilbirri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna alkitab afala taqilun. Je, mnawaamrisha watu mema na mnajisahau nafsi zenu na hali nyinyi mnasoma kitabu basi je hamzingatii wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in natafuteni msaada kwa kusubiri na kwa kusali na kwa hakika jambo hilo ni gumu isipokuwa kwa wanyenyekevu. Alladhina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilayhi raji'un, ambao wanayakini kuwa hakika watakutana na Mola wao mlezi na ya kuwa hakika watarejea kwake. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين enyi wana wa Israeli kumbukeni zile neema zangu nilizokuneemesheni na nikakuteueni kuliko wote wengineo. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin shay'an wa la yuqbalu minha shafa'a wa la yuqbalu minha shafa'atu wa la yu'khadhu minha 'adlun wa la hum yunsarun na iogopeni siku ambayo mtu hatumfaa mtu kwa lolote wala hayatakubaliwa kwake maombezi wala hakitapokewa kikomboleo kwake wala hawatanusuriwa wa idh najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adhabi yudhbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dhalikum bala'un min rabbikum adhim, na vile tulipokuokoeni kwa watu wa Firauni waliokupeni adhabu mbaya, wakiwachinja wana wenu wa kiume na wacha hai wanawake na katika hayo ulikuwa ni mtihani mkubwa uliotoka kwa Mola wenu mlezi. Wa idh faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun, na tulipoipasua bahari kwa ajili yenu na tukakuokoeni tukawazamisha watu wa Firauni na huku mnatazama. Wa idh wa'adna Musa 40 laylatan thumma ittakhadhtumul 'ijla min ba'dihi wa antum zalimun, na tulipomwahidi Musa masiku 40 kisha mkachukua ndama baada yake na mkawa wenye kudhulumu thumma afauna ankum min ba'di dhalika la'allakum tashkurun kisha tukakusameheni baada ya hayo ili mpate kushukuru wa idh atayna Musa alkitaba walfurqana la'allakum tahtadun na tulipompa Musa kitabu na pambanuo ili mpate kuongoka wa idh qala musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum biittikhadhikum al'ijla fatubu فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم ۖ Dhalikum khairun lakum inda bari'ikum fataba alaykum innahu huwa tawwabur rahim. Na Musa alipoambia watu wake, enyi watu wangu, hakika nyinyi mmezidhulumu nafsi zenu kwa kuchukua kwenu ndama. Basi tubuni kwa muumba wenu na ziueni nafsi zenu. Haya ni bora kwenu mbele ya muumba wenu naye akapokea toba yenu hakika yeye ndiye apokeaye toba na mwenye kurehemu وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون na mliposema ewe Musa hatutakuamini mpaka tumwone Mwenyezi Mungu waziwazi ikakunyakueni radi nanyi mnaangalia thumma ba'athnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun kisha tukakufufueni baada ya kufa kwenu ili mpate kushukuru وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون na tukakutilieni kivuli kwa mawingu na tukakuteremshieni manna na salwa tukakwambieni kuleni vitu vizuri hivi tulivyokuruzukuni nao hawakutudhulumu sisi lakini walikuwa wanajidhulumu nafsi zao wa idh qulna dukhulu hadhihi alqaryata fakulu minha haythu shi'tum ragadan wadkhulu albaba sujada albaba sujada wa qulu hittatun naghfir lakum khatayakum wasanazidul muhsinin. Na tuliposema ingieni mji huu na humo mle mpendapo maridhawa na ingieni katika mlango wake kwa unyenyekevu na semeni tusamehe tutakusameheni makosa yenu na tutawazidishia wema wafanya wema fabaddala alladhina zalamu qawlan ghayra alladhi qila lahum fa anzalna ala alladhina zalamu rijzan minas samaa'i bima kanu yafsukun lakini waliodhulumu waliibadili kauli isiyokuwa walioambiwa kwa hivyo tukaiteremsha juu ya wale waliodhulumu adhabu kutoka mbinguni kwa sababu ya walivyokuwa wamepotoka وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم Kulu washrabu min rizqi Allahi ta'thaw fil ardi mufsidin.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 kwa Mola wako mlezi atutolee vile vinavyomea katika ardhi kama mboga zake na matango yake na thom zake na adesi zake na vitungu vyake akasema mnabadili kilicho duni kwa kilicho bora shukeni mjini huko mtapata mlivyoviomba na wakapigwa na unyonge na umaskini na wakastahili ghadhabu ya Mwenyezi Mungu na haya ni kwa sababu walikuwa wakiyakataa maneno ya Mwenyezi Mungu na wakiwaua manabii pasipo haki hayo ni kwa walivyoasi na wakapindukia mipaka innal ladhina amanu wal ladhina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan falahum ajruhum فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون Hakika walioamini na Mayahudi na Wakristo na Wasabai yeyote atakayemuamini Mwenyezi Mungu na siku ya mwisho na akatenda mema basi watapata malipo yao kwa Mola wao mlezi wala haitakuwa hofu juu yao wala hawatahuzunika wa idh akhadhna mithaqakum wa rafa'na fawqakum at-tur khudhu ma ataynakum biquwwatin wadhkuru wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun na tulipochukua ahadi yenu na tukaunyanyua mlima juu yenu shikeni kwa nguvu haya tuliyokupeni na yakumbukeni yaliyomo ndani yake ili mpate kujilinda thumma tawallaytum min ba'di dhalik falawla fadlullahi alaykum wa rahmatuhu lakuntum min alkhasirin kisha mligeuka baada ya haya na lau kuwa si fadhila za Mwenyezi Mungu juu yenu na rehema zake mngelikuwa miongoni mwa wenye kuhasirika walaqad alimtum alladhina i'tadaw minkum fi sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasiin na hakika mlikwisha jua ya wale miongoni mwenu walioivunja sabato na tukawaambia kuweni manyani wadhalilifu faj'alnaha nakalan lima baina yadayha wama khalfaha wa maw'izatan lilmuttaqin kwa hivyo tukayafanya hayo kuwa onyo kwa wale waliokuwa katika zama zao na waliokuja baada yao na mawaidha kwa wacha Mungu. Wa idh qala Musa liqaumihi in إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين Na Musa alipoambia watu wake, hakika Mwenyezi Mungu anakuamrisheni mchinje ng'ombe. Wakasema, "Je, unatufanyia mzaha?" Akasema, "A'udhu billah." najikinga kwa Mwenyezi Mungu nisiwe miongoni mwa wajinga. Qalu da'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wala bikrun awanun bayna dhalik faf'alu ma tu'marun, wakasema tuombe kwa mula wako mlezi atupambanulie ni ng'ombe gani akasema hakika yeye anasema kwamba ng'ombe huyo si mpevu wala sikinda bali ni wakati kati baina ya hao basi fanyeni mnavyoamrishwa qalu da'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha qala innahu yaqulu innaha baqaratun safraa صفراء فاقع لونها تسر الناظرين Wakasema tuombee kwa Mola wako atupambanulie nini rangi yake. Akasema yeye anasema kuwa ng'ombe huyo ni wa manjano na rangi yake imekoza. huwapendeza wanaomtazama. Qalu da'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya innal baqara tashabaha alayna wa inna insha Allahu lamuhtadun. Wakasema tuombee kwa Mola wako mlezi atupambanulie ni yupi.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 Tukasema mpigeni kwa kipande chake, ndivyo hivi Mwenyezi Mungu huwahuisha wafu na anakuonyesheni ishara zake ili mpate kufahamu. Thumma qasat qulubukum min بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون Kisha nyoyo zenu zikawa ngumu baada ya hayo, hata zikawa kama mawe au ngumu zaidi. kwani kuna mawe yanayotimbuka mito na kuna mengine yanayopasuka yakatoka maji ndani yake na kuna mengine huanguka kwa sababu ya hofu ya Mwenyezi Mungu na Mwenyezi Mungu si mwenye kughafilika na mnayoyafanya. Afatatma'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalama Allahi thumma yuharrifunahu thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun mnatumai watakuaminini na hali baadhi yao walikuwa wakisikia maneno ya Mwenyezi Mungu kisha wakayabadili baada ya kuwa wameyafahamu na hali wanajua وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم afala taqilun na wanapokutana na wale walioamini husema tumeamini na wanapokuwa peke yao wao kwa wao husema mnawaambia aliyokufunulieni Mwenyezi Mungu ili wapate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 illa ayyaman ma'dudah قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون na walisema hautatugusa moto ila kwa siku chache tu sema mmechukua ahadi kwa Mwenyezi Mungu kweli Mwenyezi Mungu hatokwenda kinyume na ahadi yake au mnamsingizia Mwenyezi Mungu mambo msiyoyajua bala man kasaba sayi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu fa ulaika ashabun narihum fiha khalidun Naam anayechuma ubaya na makosa yake yakamzunguka hao ndiyo watu wa motoni humo watadumu. Walladhina amanu wa amilus salihati ulaika ashabul janna hum fiha khalidun, na wale walioamini na wakatenda mema hao ndio watu wa peponi humo watadumu وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم minkum wa antum mu'ridun, na tulipofunga agano na wana wa Israeli, hamtamwabudu yeyote ila Mwenyezi Mungu, na mwafanyie wema wazazi na jamaa na mayatima na maskini, na semeni na watu kwa wema, na shikeni sala na toeni zaka, kisha mkageuka, isipokuwa wachache tu katika nyinyi na nyinyi mnapuuza.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 mwenye kutenda hayo miongoni mwenu ila hizaya katika maisha ya duniani na siku ya kiyama watapelekwa kwenye adhabu kali kabisa na Mwenyezi Mungu si mwenye kukafilika na yale mnayoyatenda. Ulaika alladhina ishtarau alhayata ad-dunya bil akhirah fala yukhaffafu anhum al'adhab wa la hum yunsarun, hao ndio walionunua uhai wa dunia kwa akhira, kwa hivyo hawatapunguziwa adhabu wala hawatanusuriwa walaqad atayna Musa alkitaba wa qaffayna min ba'dihi birrusul وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون na hakika tulimpa Musa kitabu na tukafuatisha baada yake mitume wengine na tukampa Isa mwana wa Mariamu hoja zilizo wazi wazi na tukamtia nguvu kwa roho takatifu basi kila walipokufikieni mitume kwa yale ambayo hayapendwi na nafsi zenu mlijivuna wengine mkawakanusha na wengine mkawaua waqalu qulubuna gulf bal la'anahumullahu bikufrihim faqalilan ma yu'minun na walisema nyoyo zetu zimefunikwa bali Mwenyezi Mungu amewalaani kwa kufuru zao kwa hivyo ni kidogo tu wanaoyaamini walamma jaahum kitabun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladhina kafaru falamma jaahum ma 'arafu kafaru bihi Fala'natullahi 'alal na kilipuajia kitabu kitokacho kwa Mwenyezi Mungu kinachothibitisha walionayo, na wao walikuwa wakitafutia ushindi kuwashinda makafiri.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 Mungu wao husema tunaamini tuliyoteremshiwa sisi na huyakataa yasiyokuwa hayo na hali ya kuwa hii ndiyo haki inayothibitisha yale walionayo wao sema mbona mliwaua manabii wa Mwenyezi Mungu wa hapo zamani ikiwa kweli mlikuwa waumini walaqad jaakum Musa bil bayinati thumma attakhadhtumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun na alikufikieni Musa na hoja zilizowazi wazi kisha mkamchukua ndama baada yake na mkawa wenye kudhulumu. Wa idh akhadhna mithaqakum wa rafa'na fawqakum at-tur khudhu ma ataynakum biquwwatin wasma'u قالوا سمعنا وعصينا واشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم bihi imanukum in kuntum mu'minin, na tulipochukua ahadi yenu na tukauinua mlima juu yenu kamateni kwa nguvu haya tuliyokupeni na sikieni wakasema tumesikia na tumekataa na wakanyweshwa nyoyoni mwao ndama kwa kufuru yao sema ni uovu mno iliyokuamrisheni imani yenu ikiwa ni wenye kuamini. Qul in kanat lakum ad-daru al-akhiratu 'inda Allahi khalisatan min duni an-nasi fatamannu al-maut in kuntum sadiqin. Sema ikiwa nyumba ya akhera iliyoko kwa Mwenyezi Mungu ni yenu tu bila watu wengine basi tamanini mauti kama nyinyi mnasema kweli walan yatamannahu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bidhalimin wala hawatatamani kamwe kwa sababu ya yale yaliyotangulizwa na mikono yao na Mwenyezi Mungu ni mwenye kuwajua vyema wanaodhulumu. Wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayatin wa min alladhina ashraku yawaddu ahaduhum أحدهم yu'ammaru يعمر ألف wa ma huwa بمزحزحه من العذاب an yu'ammaru wallahu basirun bima ya'malun, na hakika utawaona ni wenye kuwashinda watu wote kwa pupa ya kuishi na kuliko kuwashirikina. Kila mmoja wao anatamani lao angelipewa umri wa miaka elfu, wala hayo ya kuzidishiwa umri hayamwondoshei adhabu na Mwenyezi Mungu anayaona wanayoyatenda. Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idhnillah فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين Sema, aliyekuwa ni adui wa Jibril, basi huyo ndiye aliyeteremsha Qurani moyoni mwako kwa idhini ya Mwenyezi Mungu, inayothibitisha yaliyokuwa kabla yake na ni uongofu na bishara njema kwa waumini. Man kana aduwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa mikael fa inna Allaha aduwan lilkafirin, aliyekuwa adui wa Mwenyezi Mungu na malaika wake na mitume wake na Jibril na Mikael basi hakika Mwenyezi Mungu ni adui wa makafiri. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون Hakika tumekuteremshia ishara zilizo wazi na hapana wanaozikataa ila wapotovu. aw kullama ahadu ahdan nabadhahu fariqun minhum bal aktharuhum la yu'minun. Ye, ati ndio kila wanapofunga ahadi wapo kikundi miongoni mwao kikaivunja bali wengi wao hawaamini. Walamma jaa جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كانهم لا يعلمون Na alipowajia mtume kutoka kwa Mwenyezi Mungu mwenye kuthibitisha yale walionayo, Kundi moja miongoni mwa wale waliopewa kitabu lilitupa kitabu cha Mwenyezi Mungu hicho nyuma ya migongo yao kama kwamba hawajui.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 Hujui kwamba Mwenyezi Mungu ni muweza wa kila kitu? ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي wala nasir Ujui kwamba Mwenyezi Mungu ana ufalme wa mbingu na ardhi nanyi hamna mlinzi wala msaidizi isipokuwa Mwenyezi Mungu.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 Wa aqimus salata wa atuz zakah وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير Na shikeni sala na toeni zaka na kheri mtakazo jitangulizia nafsi zenu mtazikuta kwa Mwenyezi Mungu. hakika Mwenyezi Mungu anayaona mnayoyafanya. Waqalu lan yadkhula aljannata illa man kana hudan aw nasara tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin, na walisema hataingia peponi ila aliyekuwa Yahudi au Mkristo hayo ni matamanio yao sema leteni ushahidi wenu kama nyinyi ni wasema kweli bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbih falahu ajruhu inda inda rabbih wala khawfun alayhim wala hum yahzanun sivyo hivyo yeyote anaelekeza uso wake kwa Mwenyezi Mungu naye ni mtenda mema basi ana malipo yake kwa Mola wake mlezi wala haitakuwa hofu juu yao wala hawatahuzunika waqalat alyahud laysat an-nasara ala shay'in waqalat an-nasara laysat al-yahud ala shay'in wa hum yatluna al-kitaba كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون Na Mayahudi husema Wakristo hawana lao jambo na Wakristo husema Mayahudi hawana lao jambo na ila hali wote wanasoma kitabu hicho hicho na kadhalika walisema wale wasiojua kitu mfano wa kauli yao hii basi Mwenyezi Mungu atahukumu baina yao siku ya kiyama katika yale waliokuwa kikhitalifiana waman adlamu mimman manaa masajid Allah an yudhkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati adhabun adhim. Na ni nani dhalimu mkubwa kuliko yule anayezuia misikiti ya Mwenyezi Mungu kutajwa ndani yake jina lake na akajitahidi kuiharibu? Watu hao haitawafalia kuingia humo ila nao wanaogopa. Duniani watapata khizaya na akhira watapata adhabu kubwa walillahi almashriq walmaghrib fa aina ma tuwallu fa thumma wajhu Allah inna Allah wasi'un alim na mashariki na magharibi ni za Mwenyezi Mungu basi kokote mnakoelekea huko Mwenyezi Mungu yupo Hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye wasaa na mjuzi. Waqalu ittakhadha Allahu walada subhanahu bal lahu ma fi samawati wal ardi kullun lahu qanitun. Na ati wanasema Mwenyezi Mungu ana mwana subhanahu ametakasika na hayo bali vyote viliomo mbinguni na duniani ni vyake vyote vinamtii yeye. Badiu samawati wal ardi wa idha qada amran fa ma yaqulu lahu kun fayakun, yeye ndiye muumba wa mbingu na ardhi pasina ruwaza, na anapotaka jambo basi huliambia tu kuwa نال وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون Na walisema wale wasiojua kitu, mbona Mwenyezi Mungu hasemi nasi au zikatufikia ishara? kama hivyo walisema wale waliokuwa kabla yao mfano wa kauli yao hii nyoyo zao zimefanana Hakika sisi tumeziweka wazi ishara kwa watu wenye yakini. Inna arsalnaka bilhaqqi bashiran wa nadhira la tusalu an ashabil jahim. Hakika sisi tumekutuma kwa haki uwe mbashiri na mwonyaji na wala hutaulizwa juu ya watu wa motoni walan tarda anka alyahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير Mayahudi hawawiradhi nawe wala Wakristo mpaka ufuate mila yao. Sema hakika uongofu wa Mwenyezi Mungu ndio uongofu na kama ukifuata matamanio yao baada ya ujuzi uliokwisha kujia utapata mlinzi wala msaidizi kwa Mwenyezi Mungu. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون Wale tuliowapa kitabu wakakisoma kama ipasavyo kusomwa au ndiyo kweli wanakiamini na wanaokikataa basi hao ndiyo wenye kuhasiri ya bani israil adhkuru ni'mati allati an'amtu alaykum wa anni faddaltukum ala alalamin enyi wana wa israeli kumbukeni neema yangu niliyokuneemesheni na hakika mimi nikakufadhalisheni kuliko wengine wote. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم mu'minun na yogopeni siku ambayo hatamfaa mtu mwenziwe kwa lolote wala hakitakubaliwa kwake kikomboleo wala maombezi hayatamfaa wala hawatanusuriwa wa idh batala ibrahim rabbuhu bikalimatin fa atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين na Mola wake mlezi alipomjaribu Ibrahimu kwa kumpa amri fulani naye akazitimiza akamwambia hakika mimi nitakufanya uwe mwongozi wa watu akasema je na katika vizazi vyangu pia akasema ahadi yangu haitawafikia wenye kudhulumu wa idh ja'alna albayta mathabatan lin-nasi wa amnan wattakhidhu min maqami ibrahim musalla wa ila ibrahim wa isma'il an tahhira بيتي أنطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود Nakumbukeni tulipoifanya ile nyumba iwe pahala pa kukusanyika watu na pahala pa amani. Na alipokuwa akisimama Ibrahim pafanyeni pawe pa kusalia. Na tuliagana na Ibrahimu na Ismail Itakaseni nyumba yangu kwa ajili ya wanaoizunguka kwa kutufu na wanaojitenga huko kwa ibada na wanaoinama na kusujudu.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 مناسكنا وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم Ewe Mola mlezi wetu, tujalie tuwe ni wenye kusilimu kwako, na pia miongoni mwa vizazi vyetu wawe umma uliosilimu kwako, na utuonyeshe njia za ibada yetu na utusame bila shaka wewe ndiye mwenye kusamehe mwenye kurehemu rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alayhim ayatika wa yuallimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim ewe Mola mlezi wetu waletee mtume anayetokana na wao awasomee aya zako na awafundishe kitabu na hikma na awatakase hakika wewe ndiye mwenye nguvu mwenye hikma man yarghabu an millati ibrahima illa man safiha wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati lamina salihin, na nani atajitenga na mila ya Ibrahim isipokuwa anaitia nafsi yake katika upumbavu? Na kwa yakini sisi tulimteua yeye katika dunia na hakika yeye katika akhera atakuwa miongoni mwa watu wema. Idh qala lahu rabbuhu aslim قال aslamtu لرب العالمين na Mola wake mlezi alipomwambia silimu nyenyekea alinena nimesilimu nimenyenyekea kwa Mola wa walimwengu wote. Wa wasa biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya baniya inna Allah astafa lakum ad-din fala tamutunna illa wa antum muslimun. Na Ibrahim akawahusia wanawe na pia Yaqub, enyi wanangu Hakika Mwenyezi Mungu amekuteulieni dini hii basi msife ila nanyi mmekuwa waislamu wanyenyekevu. Am kuntum shuhadaa إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون mlikuwapo yalipomfikia Yakubu mauti akawaambia wanawe mtamwabudu nani ibada yangu wakasema tutamwabudu Mungu wako na Mungu wa baba zako Ibrahimu na Ismail na Ishaq Mungu mmoja tu na sisi tunasilimu kwake tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wala tusaluna amma kanu ya'malun, hao ni watu waliokushapita watapata walioyachuma nanyi mtapata mtakayoyachuma wala hamtaulizwa nyinyi waliokuwa wakiyafanya wao.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 amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم basi wakiamini kama mnavyoamini nyinyi itakuwa kweli wameongoka na wakikengeuka basi wao wamo katika upinzani tu na Mwenyezi Mungu atakutosheni kingeni na shari yao na yeye ndiye msikizi mjuzi wa man ahsanu min Allah wa nahnu lahu abidun huko ndiko kupaka rangi kwa Mwenyezi Mungu na nani aliyembora wa kupaka rangi kuliko Mwenyezi Mungu na sisi ni wenye kumwabudu yeye tu qul atuhajjunana fillahi wa huwa rabbuna wa rabbukum wa lana a'maluna wa lakum a'malukum wa nahnu lahu mukhlisun sema mnahojiana nasi juu ya Mwenyezi Mungu naye ni Mola wetu mlezi na Mola wenu mlezi na sisi tuna vitendo vyetu na nyinyi mna vitendo vyenu, nasi tunamsifia yeye tu. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون Au mnasema kuwa Ibrahim na Ismail na Ishaq na Yaakub na wajukuu zao walikuwa Mayahudi au Wakristo? Sema, je, nyinyi mnajua zaidi au Mwenyezi Mungu? na ni nani mwenye kudhulumu zaidi kuliko yule aliyeficha ushahidi alionao kutoka kwa Mwenyezi Mungu? Na Mwenyezi Mungu si mwenye kughafilika na hayo mmeyafanyayo. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wala tusaluna amma kanu ya'malun hao ni watu waliokushapita wao watapata walioyachuma na nyinyi mtapata mlioyachuma wala hamtaulizwa nyinyi yale waliokuwa wakifanya wao sayaqulu sufaha minan nas ma wallahum an qiblatihim allati kanu alaiha قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم Wapumbavu miongoni mwa watu watasema, nini kilichowageuza kutoka kibla chao walichokuwa kikielekea?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 Wala in ataita alladhina utul kitaba bikulli ayatin ma tabi'u qiblatak wama أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين نحاول hao كتابه hata ukiwaletea hoja za kila namna hawatafuata kibla chako wala wewe hutafuata kibla chao wala baadhi yao hawatafuata kibla cha wengineo na kama ukiyafuata matamanio yao baada ya kufikia ujuzi hakika hapo utakuwa miongoni mwa wenye kudhulumu alladhina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون wale tuliowapa kitabu wanayajua haya kama wanavyowajua watoto wao na kuna kikundi katika wao huificha haki na hali wanajua الحق من ربك فلا تكونن من الممترين haki inatoka kwa Mola wako mlezi basi usiwe miongoni mwa wanaofanya shaka ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير na kila mmoja ana upande anaoelekea basi shindaneni mema popote mlipo Mwenyezi Mungu atakuleteni nyote pamoja hakika Mwenyezi Mungu ni muweza wa kila kitu. Wa min haythu kharajta fawalli wajhaka shatara al haram wa innahu lal-haqqu min rabbika wama Allahu bighafilin amma ta'malun, na popote uendako elekeza uso wako kwenye msikiti mtakatifu, na hiyo ndiyo haki itokayo kwa Mola wako mlezi na Mwenyezi Mungu si mwenye kughafilika na mnayoyatenda.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 adhkurkum washkuruli wala takfurun basi nikumbukeni nitakukumbukeni na nishukuruni wala msinikufuru ya ayuha alladhina amanu ista'inu bis-sabri was-salah والصلاة إن الله مع الصابرين enyi mlioamini takeni msaada kwa subra na sala hakika Mwenyezi Mungu yu pamoja na wanaosubiri ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون wala msiseme kuwa wale waliouawa katika njia ya Mwenyezi Mungu ni maiti bali hao ni wahai lakini nyinyi hamtambui wala nabluwannakum بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات wabashiri sabirin, hapana shaka tutakujaribuni kwa chembe ya hofu na njaa na upungufu wa mali na watu na matunda na wabashirie wanaosubiri. Alladhina idha asabatuhum musibatun qalu qalu inna lillahi wa inna raji'un wale ambao tuwasibu msiba husema hakika sisi ni wa Mwenyezi Mungu na kwake yeye hakika tutarejea ulaika alaihim salawatun mir rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun au juu yao zitakuwa baraka zitokazo kwa Mola wao mlezi na rehma nao ndio wenye kuongoka inna safa wal marwa min sha'airillah faman hajja al البيت aw i'tamara fala junaha alayhi an يطوف bihima ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم Hakika vilima vya Safa na Marwa ni katika alama za Mwenyezi Mungu. Basi anayehiji kwenye nyumba hiyo au akafanya umra, si kosa kwake kuvizunguka. Na anayejitendea mwenyewe kheri, basi bila shaka Mwenyezi Mungu ni mwenye shukrani na mjuzi. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون Hakika wale wanaoficha tuliyoyateremsha nazo ni hoja zilizo wazi na uongofu baada ya sisi kuzibainisha kwa watu kitabuni hao wanawalaani Mwenyezi Mungu na wanawalaani kila mwenye kulani illa alladhina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim wa ana at-tawwabur rahim ila wale waliotubu na wakatengeneza na wakabainisha basi hao nitapokea toba yao na mimi ni mwenye kupokea toba na mwenye kurehemu innal ladhina kafaru wa matu wa hum kuffarun ulaika alaihim la'natullahi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 katika kuumbwa kwa mbingu na ardhi na kukhitalifiana usiku na mchana na merikebu ambazo hupita baharini kwa viwafaavyo watu na maji anayoyateremsha Mwenyezi Mungu kutoka mbinguni na kwa hayo akaihuisha ardhi baada ya kufa kwake na akaeneza humo kila aina ya wanyama na katika mabadiliko ya pepo na mawingu yanayoamrishwa kupita baina ya mbingu na ardhi bila shaka zimo ishara kwa watu wanaozingatia wa minan nasi man yattakhidhu min duni llahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب Na katika watu wapo wanaochukua waungu wasio kuwa Mwenyezi Mungu. Wanawapenda kama kumpenda Mwenyezi Mungu, lakini walioamini wanampenda Mwenyezi Mungu zaidi sana. na laiti waliodhulumu wakajua watakapoiona adhabu kuwa nguvu zote ni za Mwenyezi Mungu na kuwa Mwenyezi Mungu ni mkali wa kuadhibu. Idh tabarra alladhina ittabi'u min alladhina ittaba'u wa ra'aw al'adhaba wa taqatta'at bihim al'asbab. Waliofuatwa watakapowakataa wale waliowafuata na hali ya kuwa wamekwisha iona adhabu na yakakatika mafungamano yao waqala alladhina ittaba'u law anna lana karratan fanatabarra minhum kama tabarra'u minna كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم bikharijin minan nar na watasema wale waliofuata laiti tungeweza kurudi tukawakataa wao kama wanavyotukataa sisi hivi ndivyo Mwenyezi Mungu atakavyoonyesha vitendo vyao kuwa majuto yao wala hawatakuwa wenye kutoka motoni. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan tayyiban wa la tattabi'u khutuwati ash innahu lakum aduwwum mubin enyi watu uleni vilivyomo katika ardhi halali na vizuri wala msifuate nyayo za sheitani Hakika yeye ni adui yenu aliye dhahir. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون Yeye anakuamrisheni maovu na machafu na mumsingizie Mwenyezi Mungu mambo msiyoyajua. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون na wanapoambiwa fuateni aliyoyateremsha Mwenyezi Mungu wao husema bali tutafuata tuliyowakuta nayo baba zetu je hata ikiwa baba zao walikuwa hawaelewi kitu wala hawakuongoka wa mathalu alladhina kafaru kamathali alladhi yan'iqu bima la yasma'u illa du'a wa nidaa summun bukmun umyun fahum la yaqilun na mfano wa waliokufuru ni kama mfano wa anayempigia kelele asiyesikia ila wito na sauti tu ni viziwi mabubu vipofu kwa hivyo hawaelewi ya ayyuhalladhina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillah washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun enyi mlioamini kuleni vizuri tulivyokuruzukuni na mumshukuru Mwenyezi Mungu ikiwa kweli mnamwabudu yeye tu. Innama harrama alaykumul maytata wad-dama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi lighayri Allah faman idurra ghayra baghin wala 'adin fala ithma alayhi Inna Allah ghafurur rahim, yeye amekuharimishieni mzoga tu na damu na nyama ya nguruwe na kilichotajiwa katika kuchinjwa kwake jina la asiyekuwa Mwenyezi Mungu lakini aliyefikiwa na dharura bila ya kutamani wala kupita kiasi yeye hana dhambi hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye kusamehe mwenye kurehemu innal ladhina yaktumuna ma أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك Ulaika ma yaakuluna fi butunihim illa an-nar wa la yukallimuhum Allah yawm al-qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum adhabun alim, hakika wale wafichao waliyateremsha Mwenyezi Mungu katika kitabu wakanunua kwacho thamani ndogo hao hawali matumboni mwao isipokuwa moto wala Mwenyezi Mungu hatawasemeza siku ya kiyama wala hata watakasa. nao watapata adhabu chungu ulaika alladhina ishtarau ad-dalalata bil huda wal adhaba bil maghfirah fama asbarahum ala an-nar au ndio walionunua upotofu badala ya uongofu na adhabu badala ya maghfira. ama wavumilivu wa moto watu hawa.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 ya mwisho na malaika na kitabu na manabii na anawapa mali kwa kupenda kwake jamaa na mayatima na maskini na wasafiri na waombao na katika ugombozi na akawa anashika sala na akatoa zaka na wanaotimiza hadi yao wanapoahidi na wanaovumilia katika shida na dhara na wakati wa vita hao ndio waliosadikisha na hao ndio wajilindao ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumul qisasu fil qatla الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمه فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم Enyi mlioamini mmepewa ruhusa kulipa kisasi katika waliouawa muungwana kwa muungwana na mtumwa kwa mtumwa na mwanamke kwa mwanamke na anayesamehewa na ndugu yake chochote basi ashikwe kulipa kwa wema na yeye alipe kwa ihsani huko ni kupunguziwa kulikotokana na Mola wenu mlezi na ni rehma na atakayevuka mipaka baada ya haya basi yeye atapata adhabu chungu walakum fil qisas hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun mtakuwa na uhai mzuri katika kulipiza kisasi enyi wenye akili ili msalimike kutiba alaykum idha hadara ahadakumul almaut in taraka khayran alwasiyatu lilwalidayni walaqrabin bilma'ruf haqqan ala almuttaqin. meandikiwa mmoja wenu anapofikwa na mauti kama akiacha mali afanye wasia kwa wazazi wake na jamaa zake kwa namna nzuri inayopendeza ni wajibu haya kwa wacha Mungu. Faman badalahu ba'da ma sami'ahu fa inna ma ismuhu 'ala alladhina yubaddilunahu inna Allaha sami'un 'alim. Na atakayebadilisha wasia baada ya kusikia basi dhambi yake ni juu ya wale watakaobadilisha. Hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye kusikia, mwenye kujua. Faman khafa min musin janafan au ithman fa aslaha bainahum fala ithma alayhi inna Allaha ghafurur rahim. Na mwenye kumhofia musiaji kwenda kombo au kupata dhambi akasuluhisha baina yao basi hatakuwa na dhambi Hakika Mwenyezi Mungu ni msamehevu na mwenye kurehemu.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 Mwenyezi Mungu na kuleni na kunyweni mpaka ubainike kwenu weupe wa alfajiri katika weusi wa usiku kisha timizeni saumu mpaka usiku wala msichanganyike nao na hali mnakaa itikafu msikitini hiyo ni mipaka ya Mwenyezi Mungu basi msiikaribie Namna hivi Mwenyezi Mungu anabainisha ishara zake kwa watu ili wapate kumcha.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 Sema, hiyo ni vipimo vya nyakati kwa ajili ya watu na hija. Wala sio wema kuzingia nyumba kwa nyuma, bali mwema ni mwenye kumcha Mungu. Na ingieni majumbani kupitia milangoni, na mcheni Mwenyezi Mungu ili mpate kufanikiwa waqatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu inna allaha la yuhibbul mu'tadin napiganeni katika njia ya Mwenyezi Mungu na wale wanaokupigeni wala msianze uadui kwani Mwenyezi Mungu hawapendi waanzao wadui. Waqtuluhum haythu thaqiftumuhum wa akhrijuhum min haythu akhrajukum wal fitnatu ashaddu min al qatl ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم kadhalika jazaul kafirin, na waueni popote mwakutapo na muwatoe popote walipokutoeni, kwani fitina ni mbaya zaidi kuliko kuua. Wala msipigane nao kwenye msikiti mtakatifu mpaka wakupigeni huko, wakikupigeni huko, basi nanyi pia wapigeni na hivi ndivyo yalivyo malipo ya makafiri fa in intahu fa inna allaha ghafurur rahim lakini ukiacha basi Mwenyezi Mungu ni mwenye kusamehe mwenye kurehemu waqatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-din lillah فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين Napiganeni nao mpaka pasiwepo fitna na dini iwe ya Mwenyezi Mungu tu. Na kama wakiacha basi usiweko uadui ila kwa wenye kudhulumu الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص faman i'tada alaykum fa'tadu alayhi bimithli ma'tada alaykum wattaqullaha wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin Mwezi mtakatifu kwa mwezi mtakatifu na vitu vitakatifu vimewekewa kisasi anayekushambulieni nanyi mshambulieni kwa kadri alivyokushambulieni na mcheni Mwenyezi Mungu Najueni kwamba Mwenyezi Mungu yu pamoja na wacha Mungu.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 Mwenyezi Mungu, na ikiwa mkizuiwa, basi wanyama waliowepesi kupatikana wala msinyoe vichwa vyenu mpaka wanyama hao wafike machinjioni mwao na atakayekuwa kuwa mgonjwa au ana vya kumuudhi kichwani kwake basi atoe fidia kwa kufunga kwa kutoa sadaka au kuchinja wanyama na mtakapokuwa salama basi mwenye kujistarehesha kwa kufanya umra kisha ndiyo akahiji basi achinje mnyama aliyemwepesi kumpata na asiyepata afunge siku tatu katika hija na siku saba mtakaporudi hizi ni kumi kamili hayo ni kwa ajili ya yule ambaye watu wake hawako karibu na msikiti mtakatifu na mcheni Mwenyezi Mungu na jueni Mwenyezi Mungu ni mkali wa kuadhibu Al-Hajj ashhurun ma'lumat فمن فرض فيهن الحج fala rafatha wala فسوق wala jidala في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله watazawwadu fa inna khayra zadi taqwa wattaquni ya ulil albab hija ni miezi maalum na anayekusudia kufanya hija katika miezi hiyo basi asiseme maneno machafu wala asifanye vitendo vichafu wala asibishane katika hija na kheri yoyote mnayoifanya Mwenyezi Mungu anaijua najitengenezeeni zawadi na hakika bora ya zawadi ni ucha Mungu na nicheni mimi enyi wenye akili laisa alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام wadhkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi lamina ad-dallin, si vibaya kwenu kuitafuta fadhila ya Mola wenu mlezi na mtakapomiminika kutoka Arafati mtajeni Mwenyezi Mungu penye Mashari al-Haram na mkumbukeni kama alivyokuongoeni ijapokuwa zamani mlikuwa miongoni mwa waliopotea thumma afidu min haythu afadha an-nas wastaghfiru Allah inna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 naye humshuhudisha Mwenyezi Mungu kwa yaliyomo moyoni mwake na hali yeye ndiye mkubwa wa uhasimu. Wa idha tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlika al-hartha wan-nasl wallahu la yuhibbul fasad, na anapotawala hufanya juhudi katika nchi kwa kufisidi humo na kuteketeza mimea na viumbe na Mwenyezi Mungu hapendi ufisadi. Wa idha qila lahu ittaqillaha akhadhathu al'izzatu bil ithm fahasbuhu jahannam wa labisa mihad, na akiambiwa mwogope Mwenyezi Mungu upandwa na mori wa kutenda madhambi basi huyo inamtosha jahannam paovu mno hapo kwa mapumziko wa minan nas man yashri nafsahu btigha mardati wallahu raufun bilibad na katika watu yupo ambaye huiuza nafsi yake kwa kutaka radhi za Mwenyezi Mungu na Mwenyezi Mungu ni mpole kwa waja wake. Ya ayyuhalladhina amanu dkhulu fis silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwati shaytan innahu lakum aduwwun mubin, enyi mlioamini ingieni katika Uislamu kwa ukamilifu wala msifuate nyayo za sheitan hakika yeye kwenu ni adui aliyewazi fa inzalaltum min ba'di ma ja'atkumul bayyinatu fa'lamu fa'lamu anna Allah azizun hakim na ikiwa mkateleza baada ya kufikieni hoja zilizo wazi basi jueni kuwa Mwenyezi Mungu ni mwenye nguvu na mwenye hikma. Hal yanzuruna illa an yatiyahumullahu fi dhulalin min alghamami wal malaikatu wa qudiya al-amr wa ila Allahi al umur. Je, wanangoja mpaka Mwenyezi Mungu awajie katika vivuli vya mawingu pamoja na malaika na hukumu iwe imekushatolewa na kwa Mwenyezi Mungu ndiyo hurejeshwa mashauri yote salbani israila kam atainahum min ayatin bainah ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب Waulize wana wa Israeli, tumewapa ishara ngapi zilizo wazi?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 Watu wote walikuwa ni umma mmoja. Mwenyezi Mungu akapeleka manabii, wabashiri na waonyaji. Na pamoja nao akateremsha kitabu kwa haki ili kihukumu baina ya watu katika yale waliokhitalifiana na wala hakukhitalifiana ila wale waliopewa kitabu hicho baada ya kuwafikia hoja zilizowazi kwa sababu ya uhasidi baina yao ndipo Mwenyezi Mungu kwa idhini yake akawaongoa walioamini ya haki katika mambo waliokhitalifiana na Mwenyezi Mungu humuongoa amtakaye kwenye njia iliyonyoka.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 Na kheri yoyote mnayoifanya Mwenyezi Mungu anaijua. Kutiba alaykumul qital wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbuu shay'an wa huwa sharrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, mmeandikiwa kupigana vita navyo vinachusha kwenu, lakini huenda mkachukia kitu nacho ni kheri kwenu, na huenda mkapenda kitu nacho ni shari kwenu, na Mwenyezi Mungu anajua na nyinyi hamjui yasalunaka anish shahri alharami qitalin fihi قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام واخراج اهله منه اكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nari fiha khalidun, wanakuuliza juu ya kupigana vita katika mwezi mtakatifu. Sema, kupigana vita wakati huo ni dhambi kubwa, lakini kuzuilia watu wasende katika njia ya Mwenyezi Mungu na kumkanusha yeye na kuzuilia watu wasiende kwenye msikiti mtakatifu na kuwatoa watu wake humo ni makubwa zaidi mbele ya Mwenyezi Mungu na fitna ni mbaya zaidi kuliko kuwa wala hawatoacha kupigana nanyi mpaka wakutoeni katika dini yenu kama wakiweza na yeyote katika nyinyi akiacha dini yake akafa naye ni kafir basi hao ndio ambao amali zao zimeharibika duniani na akhera na hao ndio watu wa motoni humo watadumu. Innal ladhina amanu wal ladhina hajaru wajahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Hakika wale walioamini na wale waliohama na wakapigania njia Mwenyezi Mungu hao ndio wanaotaraji rehma za Mwenyezi Mungu na Mwenyezi Mungu ni mwenye kusamehe na mwenye kurehemu yasalunaka anil khamri wal maisir fihima ithmun قل فيهما إثم كبير wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima wa ويسألونك ماذا ينفقون قل afu kadhalika yubayyinu Allahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun wanakuuliza juu ya ulevi na kamari sema katika hivyo zipo dhambi kubwa na manufaa kwa watu lakini dhambi zake ni kubwa zaidi kuliko manufaa yake na wanakuuliza watoe nini sema kilichochepesi namna hivi Mwenyezi Mungu anakubainishieni aya zake mpate kufikiri fid dunya wal akhirah wayasalunaka 'anil yatama qul islahun lahum khair wa in tukhalituhum fa ikhwanukum wallahu ya'lamu al mufsida min al muslih ولو شاء الله la'anatakum Inna Allaha azizun hakim. Katika mambo ya dunia na mambo ya akhera na wanakuuliza juu ya mayatima sema huwatengenezea ndiyo kheri na mkichanganyika nao basi ni ndugu zenu na Mwenyezi Mungu anamjua mharibifu na mtengenezaji na Mwenyezi Mungu angelipenda angelikutieni katika udhia hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye nguvu na mwenye hikma wala tankihu almushrikati hatta yu'min wala amatun mu'minatun khayrun min mushrikatin walau a'jabatkum Wala ولا تنكحوا hatta yu'minu.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 Basi jitengeni na wanawake wakati wa hedhi, wala msiwaingilie mpaka watahirike. Wakishatahirika, basi waendeeni alivyokuamrisheni Mwenyezi Mungu. Hakika Mwenyezi Mungu huwapenda wanaotubu na huwapenda wanaojisafisha. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه wabashiril mu'minin, wake zenu ni kama konde zenu, basi ziendeni konde zenu mpendavyo, lakini jitangulizieni kheri nafsi zenu, na mcheni Mwenyezi Mungu, najueni kuwa hakika nyinyi mtakutana naye na wapi bishara njema waumini wala taj'alu Allah urdatan liaymanikum an tabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas Wallahu samii'un 'aliim Wala msifanye jina la Mwenyezi Mungu katika viapo vyenu kuwa ni kisingizio cha kuacha kufanya wema na kucha Mungu na kupatanisha baina ya watu na Mwenyezi Mungu ni mwenye kusikia na mwenye kujua la yuakhidhukum Allahu billaghwi fi aymanikum walakin yuakhidhukum bima kasabat qulubukum wallahu ghafurun halim Mwenyezi Mungu hakushikeni kwa viapo vyenu vya upuzi bali anakushikeni kwa yanayochuma nyoyo zenu na Mwenyezi Mungu ni mwenye kusamehe na mpole. Lilladhina yu'luna min nisaihim tarabbusu arba'ati ashhur fa in fa'u fa inna Allaha ghafurur rahim. Kwa wanaoapa kuwa watajitenga na wake zao, wangojee miezi minne. Wakirejea basi Mwenyezi Mungu hakika ni mwenye kusamehe na mwenye kurehemu. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم Na wakiazimia kuwapa talaka, basi Mwenyezi Mungu ni mwenye kusikia na mjuzi. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر ۖ وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجه wallahu azizun hakim na wanawake walioachwa wangoje peke yao mpaka tahara tatu zipite wala haiwajuzii kuficha alichoumba Mwenyezi Mungu katika matumbo yao ikiwa wanamwamini Mwenyezi Mungu na siku ya mwisho na waume wao wana haki ya kuwarejesha katika muda huo kama wakitaka kufanya sulhu nao wanawake wanayo haki kwa sharia kama ile haki iliyo juu yao na wanaume wana daraja zaidi kuliko wao na Mwenyezi Mungu ni mwenye nguvu na mwenye hikma.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 tankiha zawjan ghayrahu فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنّا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله yubayyinuha liqaumin ya'lamun na kama amempa talaka basi si halali kwake baada ya hayo mpaka aolewe na mume mwingine na akiachwa basi hapana ubaya kwao kurejeana wakiona kuwa watashikamana na mipaka ya Mwenyezi Mungu na hii ni mipaka ya Mwenyezi Mungu anayoibainisha kwa watu wanaojua.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 Wa idha talaqtumun nisaa fabalaghna ajalahunna fala ta'dhuluhunna an yankihna azwajahunna idha taradaw إذا تراضوا بينهم بالمعروف Dhalika yu'adhu bihi man kana minkum yu'minu billahi wal yawmil akhir dhalikum azka lakum wa athhar wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, na mtakapowapa wanawake talaka nao wakamaliza ida yao basi msiwazuie kuolewa na waume zao endapo baina yao wamepatana kwa wema Hayo anaonywa nayo yule miongoni mwenu anayemwamini Mwenyezi Mungu na siku ya mwisho.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 Na wazazi wanawake wawanyonyeshe watoto wao miaka miwili kamili kwa anayetaka kutimiza kunyonyesha na juu ya baba yake chakula cha kina mama na nguo zao kwa mujibu wa ada wala halazimishwi mtu ila kwa kadri ya uwezo wake mama sitiwe taabuni kwa ajili ya mwanawe wala baba kwa ajili ya mwanawe na juu ya mrithi mfano wa hivyo na kama wote wawili wakitaka kumwachisha ziwa kwa kuridhiana na kushauriana basi si vibaya kwao na mkitaka kuwapatia watoto wenu mama wa kunyonyesha basi hapana ubaya kwenu mkitoa mlichoahidi kwa mujibu wa ada na mcheni Mwenyezi Mungu najueni kwamba Mwenyezi Mungu anayaona yote mnayoyatenda walladhina yutawaffawna min منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف Wallahu bima ta'maluna khabir. Na wale miongoni mwenu wanaokufa na wakacha wake, hawa wake wangoje peke yao miezi minne na siku kumi. Na wanapotimiza ida yao basi hapana ubaya kwao kwa wanaojifanyia kwa mujibu wa ada.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 Wala si vibaya kwenu katika kupeleka posa kwa ishara tu kwa wanawake walio edani au mkadhamiria katika nyoyo zenu. Mwenyezi Mungu anajua kwamba nyinyi mtawakumbuka. Lakini msiwaahidi kwa siri ila mnene maneno mema wala msiazimie kufunga ndoa mpaka eda ifike mwisho wake. Najueni kwamba Mwenyezi Mungu anajua yaliyomo katika nafsi zenu. Basi tahadharini naye. Najueni kwamba Mwenyezi Mungu ni mwenye kusamehe na mpole. La junaha alaykum in talaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna fariidhah ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين Hapana ubaya kwenu mkiwapa talaka wanawake ambao hamjawagusa au kuwabainishia mahari yao lakini wapeni cha kuwaliwaza mwenye wasaa kadiri yawezavyo na mwenye dhiki kadiri yawezavyo maliwaza kwa mujibu wa dasturi huwa ni haki juu ya watendao mema وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده wa an ta'fu aqrabu littaqwa wa la tansaw alfadla bainakum inna Allaha bima ta'maluna basir, na mkiwapa talaka kabla ya kuwagusa na mmekwisha wawekea hayo mahari mahsusi basi wapeni nusu ya mahari mlioagana isipokuwa ikiwa wanawake wenyewe wamesamehe au mume ambaye kifungo cha ndoa kimikononi mwake au yamesamehe na kusameheana ndiyo kulio karibu zaidi na uchamungu wala msisahau fadhila baina yenu hakika Mwenyezi Mungu anayaona mnayoyatenda hafidhu ala salawati wassalati salati wa qumu lillahi qanitin zilindeni sala na hasa sala ya katikati na simameni kwa ajili ya Mwenyezi Mungu nanyi ni wenye kukunuti fa in khiftum farijalan aw rukbana fa idha amintum fadhkurullaha kama allamakum ma lam takunu ta'lamun ikiwa mna hofu na hali mnakwenda kwa miguu au mmepanda na mtakapokuwa katika amani basi mkumbukeni Mwenyezi Mungu kama alivyokufunzeni yale mliokuwa hamyajui. Walladhina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ila al-hawli ghayra ikhraj فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم na wale miongoni mwenu wanaokufa na wakawacha wake na wausie kwa ajili ya wake zao kupata matumizi kwa mwaka mmoja bila ya kuwatoa nyumba na wanawake wenyewe wakiondoka basi hapana ubaya kwenu kwa waliojifanyia wenyewe kwa mujibu wa sharia na Mwenyezi Mungu ni mwenye nguvu na mwenye hikma. Walilmutallaqati mata'un bilma'ruf haqqan 'alal muttaqin, na wanawake walioachwa wapewe cha kuwaliwaza kwa mujibu wa sharia. Haya ni wajibu kwa wacha Mungu كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون namna hivi anakubainishieni Mwenyezi Mungu aya zake ili mpate kufahamu ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم Inna Allah ladhu fadlin ala nnasi walakinna akthara nasi la yashkurun, ukuwaona wale waliotoka majumbani mwao kwa maelfu kwa kuogopa mauti, Mwenyezi Mungu akawaambia kufeni, kisha akawahuisha. Hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye fadhila juu ya watu lakini wengi wa watu hawashukuru waqatilu fi sabilillahi wa'lamu anna allaha samiun alim napiganeni katika njia ya Mwenyezi Mungu najueni kwamba Mwenyezi Mungu ni msikizi na mjuzi alladhi yuqridu Allah qardan hasanan fayudha'ifahu lahu adhafan kathirah wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilayhi turja'un, ni nani atakayemkopesha Mwenyezi Mungu mkopo mwema ili amzidishie mzidisho mwingi na Mwenyezi Mungu hukunja na hukunjua na kwake yeye mtarejea.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 Ukuwaona watukufu katika wana wa Israeli baada ya Musa walipomwambia nabii wao tuwekee mfalme ili tupigane katika njia ya Mwenyezi Mungu akasema je haielekei ikiwa mtaandikiwa vita kuwa msipigane wakasema itakuwaje tusipigane katika njia ya Mwenyezi Mungu na hali tumetolewa majumbani kwetu na watoto wetu lakini walipoandikiwa kupigana waligeuka isipokuwa wachache miongoni mwao na Mwenyezi Mungu anawajua madhalimu.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 Walamma barazu li Jalut wa junudihi qalu rabbana qalu rabbana afrigh alaina sabran wa thabbit aqdamana ansurna ala alqawmil kafirin. Na walipotoka kupambana na Jaluti na majeshi yake walisema Mola wetu mlezi tumiminie subra na isimamishe imara migu yetu na utusaidie tuwashinde watu makafiri fahazamuhum biidhnillahi wa qatala Daud jaluta wa ataahu Allahu almulka walhikmata wa 'allamahu mimma yashaa ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين Kwa idhini ya Mwenyezi Mungu waliwatimua na Daudi akamua Jaluti na Mwenyezi Mungu akampa Daudi ufalme na hikma na akamfundisha aliyoyapenda.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 na tukampa Isa mwana wa Mariamu hoja zilizowazi na tukamtia nguvu kwa roho takatifu na lau kuwa Mwenyezi Mungu alipenda wasingelipigana waliokuwa baada yao baada ya kuwajia hoja zilizowazi lakini walikitalifiana basi wapo kati yao walioamini na wengine kati yao waliokufuru na lau kuwa Mwenyezi Mungu alipenda wasingelipigana lakini Mwenyezi Mungu hutenda atakavyo. Ya ayyuhalladhina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullatun wala shafa'ah walkafiruna humudh dhalimun, enyi mlioamini Toeni katika tulivyokupeni kabla haijafika siku ambayo hapatakuwapo biashara wala urafiki wala uombezi na makafiri ndiyo madhalimu.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 Anayajua yaliyo mbele yao ni yaliyo nyuma yao. Wala wao hawajui chochote katika vilio katika ujuzi wake ila kwa atakalo mwenyewe. Enzi yake imetanda mbinguni na duniani. Na wala haemewi na kuvilinda hivyo. Na yeye ndiye aliye juu na ndiye mkuu.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 muda wa miaka mia kisha akamfufua akamuuliza je umekaa muda gani akajibu labda nimekaa siku moja au sehemu ya siku akamwambia bali umekaa miaka mia wewe hebu angalia chakula chako na vinywaji vyako havikuharibika na mwangalie punda wako na ili tukufanye uwe ni ishara kwa watu iangalie hii mifupa yake jinsi tunavyoinyanyua kisha tunaivisha nyama basi alipombainikia alinena najua kwamba Mwenyezi Mungu ni mwenye uweza juu ya kila kitu وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. Na aliposema Ibrahim Mola wangu mlezi nionyeshe vipi unavyofufua wafu Mwenyezi Mungu akasema kwani huamini akasema hasha lakini iliyo moyo wangu utue akamwambia twaa ndege wane na uwazoeshe kwako kisha uweke juu ya kila kilima sehemu kisha wete watakujia mbio na ujue kwamba hakika Mwenyezi Mungu ni mtukufu mwenye nguvu na mwenye hikma. Mathalul ladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Mfano wa wanaotumia mali zao katika njia Mwenyezi Mungu ni kama mfano wa punje moja iliyochipuza mashuke saba katika kila shuke zimo punje mia na Mwenyezi Mungu humzidishia amtakaye na Mwenyezi Mungu ni mwenye wasaa na mwenye kujua alladhina yun yunfiquna amwalahum fi sabilillahi thumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adhan lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khawfun 'alayhim wala hum yahzanun wanaotoa mali zao kwa njia ya Mwenyezi Mungu kisha hawafuatishi masimbulizi wala udhia kwa walichotoa wana ujira wao kwa Mola wao mlezi wala haitakuwa hofu juu yao wala hawatahuzunika qaulun ma'rufu wa maghfiratun khayrun min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 kama anaitoa mali yake kwa kuonyesha watu wala hamwamini Mwenyezi Mungu wala siku ya mwisho basi mfano wake ni kama mfano wa jabali ambalo juu yake pana udongo kisha likapigwa na mvua kubwa ikaliacha topo basi hawatakuwa na uweza wowote kwa walivyochuma na Mwenyezi Mungu hawaongoi watu makafiri wa mathalul ladhina yun ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل Wallahu bima ta'maluna basir. Na mfano wa wale wanaotoa mali zao kwa kuitafuta radhi ya Mwenyezi Mungu na kuzipa nguvu roho zao ni kama mfano wa bustani iliyo mahali pa juu ikaifikia mvua kubwa na ikaleta mazao yake mardufu na hata kama haifikiwi na mvua kubwa basi manyunyu hutosha na Mwenyezi Mungu anayaona mnayoyatenda. Ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannatun min nakhilin wa a'nabin tajri min tahtiha al-anhar تجري من تحتها الانهار له فيها من كل الثمرات واصابه الكبر وله ذريه ضعفاء وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت ۖ kadhalika yubayinu Allahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun je Yupo mmoja wenu anayependa kuwa na kitalu cha mitende na mizabibu ipitayo mito kati yake naye humo hupata mazao ya kila namna na uzee ukamfikia na ya hali ana watoto wanyonge kikapigwa na kimbunga chenye moto kikaungua hivi ndivyo Mwenyezi Mungu anavyokubainishieni ishara ili mpate kufikiri ya ayyuhalladhina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum min al-ardh ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم باخذيه الا ان تغمضوا فيه واعلموا ان الله غني حميد Enyi mlioamini, toeni katika vile vizuri mlivyovichuma na katika vile tulivyokutoleeni katika ardhi, wala msikusudie kutoa vilivyo vibaya hali nyinyi wenyewe msingevipokea ila ingekuwa mmefumba macho Najueni kwamba Mwenyezi Mungu ni mwenye kujitosha na msifiwa. Ash-shaytanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsha wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim.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 na mkizificha mkawapa mafakiri kwa siri basi hivyo ni kheri kwenu na atakuondoleeni baadhi ya maovu yenu na Mwenyezi Mungu anazo habari za yatenda Laisa alayka hudahum walakinna Allah yahdi man yasha wama tunfiqu min khairin fali anfusikum wama tunfiquna illa ibtighaa wajhi llah wama tunfiqu min khairin yuwaffa ilaykum wa antum la tudhlamun, si juu yako wewe kuwaongoa, lakini Mwenyezi Mungu humwongoa amtakaye, na kheri yoyote mnayotoa ni kwa nafsi zenu wala msitoe ila kwa kutafuta wajihi wa Mwenyezi Mungu na khairi yoyote mtakayotoa mtalipwa kwa ukamilifu wala hamtadhulumiwa lilfuqara alladhina uhsiru fi sabilillahi la yastati'una darban fil ardh لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم تعرفهم بسيماهم لا يسالون الناس الحافا wama tunfiqu min khairin fa inna Allaha bihi alim, na wapewe mafakiri waliozuilika katika njia ya Mwenyezi Mungu wasioweza kusafiri katika nchi kutafuta riziki asiyewajua hali zao huwadhania kuwa ni matajiri kwa sababu ya kujizuia kwao utawatambua kwa alama zao hawang'ang'analii watu kwa kuwaomba na khairi yoyote mnayotoa basi kwa yakini Mwenyezi Mungu anaijua.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 na mawaidha kutoka kwa Mola wake mlezi kisha akajizuia basi yake ni aliyokwisha pita na mambo yake yako kwa Mwenyezi Mungu na wenye kurudia basi hao ndio watu wa motoni humo watadumu yamhaqu Allahu riba wa yurbi sadaqat wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim Mwenyezi Mungu huiondolea baraka riba na huzibariki sadaka na Mwenyezi Mungu hampendi kila mwenye kukanya na afanyaye dhambi In ان الذين امنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاه واتوا الزكاه لهم اجرهم لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون حقيقه والي والياميني نا وكتند مما نا وكشيك الصلاه نا وكتوا زكاه واو وتطاطا اجره واو كمولا واو ملزي wala haitakuwa hofu juu yao wala hawatahuzunika ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya min ar-riba in kuntum mu'minin enyi mlioamini mcheni Mwenyezi Mungu na acheni riba zilizobakia ikiwa nyinyi ni waumini فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون Basi mkitofanya jitangazieni vita na Mwenyezi Mungu na mtume wake na mkitubu basi haki yenu ni rasilimali zenu msidhulumu wala msidhulumiwe wa in kana dhu usratin fanadhiratun ila maisara wa an tasaddaqu khairun lakum in kuntum ta'lamun na akiwa ana shida basi angoje mpaka afarijike na mkifanya deni kuwa ni sadaka basi ni bora kwenu ikiwa mnajua wattaqu yawman turja'un fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudhlamun, na iogopeni siku ambayo mtarudishwa kwa Mwenyezi Mungu, kisha kila nafsi italipwa ilichochuma.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 ndiyo haki zaidi mbele ya Mwenyezi Mungu na ndiyo sawa zaidi kwa ushahidi na vyema zaidi ili msiwe na shaka ila ikiwa ni biashara ya mkono kwa mkono baina yenu basi hapo si vibaya kwenu msipoiandika lakini mnapouziana wekeni mashahidi wala asitiwe matatani mwandishi wala shahidi na mkifanya hivyo basi hakika hilo ni kosa kwenu na mcheni Mwenyezi Mungu na Mwenyezi Mungu ni mjuzi wa kila kitu wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanum maqbudah فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي ائتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم نمكي وسفريني na hamkupata mwandishi yatosha kukabidhiwa rahani na mmoja wenu akimwekea amana mwenziwe basi aliyeaminiwa airudishe amana ya mwenzake na amche Mwenyezi Mungu Mola wake mlezi wala msifiche ushahidi na atakayeficha basi hakika moyo wake ni wenye kutenda dhambi na Mwenyezi Mungu ni mjuzi ومنايو يتندا لله ما في السماوات وما في الأرض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ Wallahu ala kulli shay'in qadir.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 Wote wamemwamini Mwenyezi Mungu na malaika wake na vitabu vyake na mitume wake. Hatutofautishi baina ya yeyote katika mitume wake na husema tumesikia na tumetii tunakutaka maghfira Mola mlezi wetu na marejeo ni kwako la yukallifu allah nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha maktasabat ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ۖ wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna ala alqawmil kafirin, Mwenyezi Mungu haikalifishi nafsi yoyote ila kwa kadiri ya iwezavyo. Faida ya iliyo ya chuma ni yake na hasara ya iliyo ya chuma ni juu yake pia. Mola wetu mlezi usituchukulie tukisahau au tukikosea Mola wetu mlezi usitubebeshe mzigo kama uliowabebesha wale waliokuwa kabla yetu Mola wetu mlezi usitutwike tusiyoyaweza na utusamehe na utughufirie na uturehemu wewe ndiye mlinzi wetu basi tupe ushindi tuwashinde kaumu ya makafiri